โยมจะรีบกลับแล้วกลับจะสวดมนต์ให้พระก่อบไป นะโมตัสสะภะคะวะโตอระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังอายุวัฒนังชีวิตังยาวนิพานังตรนังกัจจามิธรรมังอายุวัฒนังชีวิตังยาวนิพานังตรนังกัจจามิสังฆังอายุวัฒนังชีวิตังยาวนิพานังตรนังกัจจามิ Duti yang dibudang ibu tenang kibitang yang dipandang terenang kacam itu diam di temang ibu tenang kibitang yang dipandang terenang kacam Duti yang disanggang ibu tenang kibitang yang dipandang terenang kacam itu ตัที่ยามิพุทธังอายุวัฒนังชีวิตังยามนิพพานนันตรนังกัจฉามิตัที่ยามิธรรมังอายุวัฒนังชีวิตังยามนิพพานนันตรนังกัจฉามิตัที่ยามิสังฆังอายุวัฒนังชีวิตังยามนิพพานนันตรนังกัจฉามิวายุจักรนังรังกุตรจิปิโสมกุวันมามิยังวายุจัตเมตังรังกุตรจิปิโสมกุวันมามิยัง วาโยจะสังกนังรังปุโตติปปโสภควาหัมามิอันเตโจจะพุทธกุณังรังปุโตติปปโสภควาัมมามิหังเตโจจะรรมเมตังรังปุโตติปปโสภควาัมมามิยังเตโจจะสังกนังรังปุโตติปปโสภควาัมมามิยังอาปูจะพุทธกุณังรังพุโตติปปโสภควาัมมามิยังอาปูจะดัมเมตังรังพุโตติปปโสภควาัมมามิยัง อาปูจันสังกนังรังปุตโธติปิสุภวันมามิหังปัตวีจะบุตรกุณังรังปุตโธติปิสุภวันมามิหังปัตวีจะธรรมเมตังรังปุตโธติปิสุภวันมามิหังปัตวีจะสังกนังรังปุตโธติปิสุภวันมามิหังอากาสังปุตุกุณังรังปุตโธติปิสุภวันมังอากาสัตธรรมเมตังรังปุตโธติปิสุภวันมามิหัง อากาสังสังกานังรังโตจิวิสุมปะกวานมามิหังวิญญาณัญจาปุรุนังรังบุตรจิวิสุมปะกวานมามวิญญาณัญจาตุเมตังรังบุตรจิวิสุมปะกวานมามิหังวิญญาณัญจาสังกานังรังบุตรจิวิสุมปะกวานมามิหังอิวิโสภะวารังสมาธิมตุวิชาจรณังสมโนตุกโตรูกวิทูนุตโรปริสันนัมสันติสตาเจมุสานังพุทธ ภะวะวาติสุวะกันตุภะวันตันโมตันติเตโกกาลิโกเอปติโกปนิโกปจิตังเวติตัภูวิญญูหินติสุปฏิปันโนภะคะวนโตสามกุตังโุจุปฏิปันโนกัตโตสามุตังโุญาญปฏิปันโนกัตโตสามุตังโุสามิติปฏิปันโนกัตโตสามุตังโุ ยติตังจัตตาริปุริสายุกานิยตาปุริสัพกุรายสัพกวตุสัพกุตังกุอัปโยปามเนยุทักินายุอัญจลีกรณิยนุตรังปุญญาเกตังโลกัสสาเตธาดุปริสันภาเวนะสัพตุขาสัพพยาสัพโรกาวิมุจันเตอิติอุตมะโตติยังสัพเตสัพพตาตายะภาวันตัง โลกังมิตาคกรมุตตาเปกาสังเตนะเจตสาจตุติสังริตวาพิรติสุขังสุปฏิสุขังปฏิพุจตินะปาปกังทุพินังปสติมนุสานังพโยติมนุสานังพโยติเทวตาพระกันตินาจะคิววิสังวัตจังวากรรมเตตุตังจิตังสมาธิติมุขวันโนวิปัสสิตติ นาสัมมุลหูการังกรูติอุตริงปฏิวิจันตุพระมโลกปโกหูติอิติมาดูติยังเวรังเวราสุกจิวิโนกตังปุณปรังมยังสัพเพปากิปวันตุเตวัดุสัพมังกรังรักันตุสัพทิวตาสัพพุทานุภาเวนะสัพธรรมานุภาเวนะสัพสังฆา นุบาเวนะสุทีหุนตุนิรันตรัง รังปุโตติปิโสภกุวานมามิหังรูปัญจะพุทธกุณังรังพุทโธติปิโสภกุวานมามิหังรูปัญจะธรรมเมตังรังพุทโธติปิโสภกุวานมามิหังรูปัญจะสังฆานังรังพุทโธติปิโสภกุวานมามิหัง เวทนาจะพุทธกุณังรังพุทโธติปิโสภกุวานมามิหัง เวทนาจะธรรมเมตังรังพุโตติวิสุภกวันมามิหังเวทนาจะสังกานังรังพุโตติวิสุภกวันมามิหังสัญญาจะพุทธกุณังรังพุโตติวิสุภกวันมามิหังสัญญาจะธรรมเมตังรังพุโตติวิสุภกวันมามิหังสัญญาจะสังกานังรังพุโตติวิสุภกวันมามิหังสังกาลาจะพุทธกุณังรังพุโตยิสิปิโสภกวันมามิหัง สังฆราชธรรมเมตังรังพุทโธจิปิโสปะกวันมามีหังสังฆราชสังฆนังรังพุทโธจิปิโสปะกวันมามีหังวิญญาณัญจาปะกุนังรังพุทโธจิปิโสปะกวันมามีหังวิญญาณัญจาธรรมเมตังรังพุทโธจิปิโสปะกวันมามีหังวิญญาณัญจาสังกฆนังรังพุทโธจิปิโสปะกวันมามีหัง อิติปิโสปะกุวะรังธรรมะสมุทุวิจารจรณะสมนุกตุรุกวิดูนุตโรปริสัตมสันติสัตตาเทวนุสานังพุทุปะกุวาติสวากาตุมปะกุวะตันโมตันติโกกาลิโกเอปติโกโอปนักิโกปิจตังเวทโพยุยินต จุปฏิปันโนภควโตสังกุสังโูจูปฏิปันโนภควโตสังกุสังโูยายาปฏิปันโนภควโตสังกุสังโูสามิติปันโนภควโตสังกสังโูญาติทังจันตาริปุริสายุคานิอัตตาปุริสัพกระเอสัพกวัตตสาวกสังโฆอาวุนายโยปาวุนายโยตักินายโยจลิกรณิโยนุตรังปุญญาเกตังลูกัสสาเต ฐาตุปริสุทธานปาเวสัพปทุกาสัพพยาสัพปรุกาวิมุจันเตยิดังธรรมโดติริยังสัพเทสัพพตันตายาสัพพาวันตังโลกังเมตากรุณามิตาเปกาจักเตนะเจตตาจตุติสังปริตวาวิรติสุขังสุปฏิสุขังปฏิพุทธเตนะปะปังสุปินังปัจเจ मनुष्यानां पि होते मनुष्यानां पि होते देवता रकन्ते नाचाकि वा विसङ्गततं वा कमते दुवतां गीतां समाधयति मुखवन्नो विपचैतते अतमुलहो करं करोते उत्तरेण प्रतिविचन्तो ब्रह्मलोकोपको होते इति ब्रह्मतो तिर्यां वेरं वेरा दुःखजीविनो कथं पुण्यपरमयं तपे भागे भवन्तु ते อวนดุสัพมังกรังรังกันดุสัพเทวดาสัพพุทธานปาเวนะสัพธรรมันปาวิสัพสังฆานปาวสโสติโหตุนิรันตรังรังพุโตติปิโสภุวานมามิหังยากุมจัมตะกุณังรังพุโตติปิโสภุวานมามิหังยากุมจันตมิตังรังพุโตติปิโสภุวานมามิหัง จากุณจะสังกานังรังพุโตติปิโสภุวันมามิหังโสดันจะพุทธงรังพุโตติปิโสภุวันมามิหังโสดันจะสัมเมตังรังพุโตติปิโสภุวันมามิหังโสดันจะสังกานังรังพุโตติปิโสภุวันมามิหัง อานันจะพุทธคุรังพุโตติปิโสภุวันมามิหังขันจะสัมเมตังรังพุโตติปิโสภุวันมามิหัง อานันจะสังกานังรังพุทโธทิวิโสภควันมามิหังอิวาจะพุทโธนังรังพุทโธทิวิโสภควันมามิหังอิวาจะธรรมเมตังรังพุทโธทิวิโสภควันมามิหังชิวาจะตังกานังรังพุทโธทิวิโสภควันมามิหังกายโยจะพุทโธนังรังพุทโธทิวิโสภควันมามิหังกายโยจะธรรมเมตังรังพุทโธทิวิโสภควันมามิหังกายโยจะสังกานังรังพุทโธทิวิโสภควันมามิหัง มโนจะพุทธกุณังรังมุโตติวิโสภวันมามิมโนจะเมตังรังมุโตติวิโสภวันมามิหังมโนจะสังกานังรังมุโตติวิโสภวันมามิหังรูปัญจะพุทธกุณังรังมุโตติวิโสภวันมามิหังรูปัญจะธรรมเมตังรังมุโตติวิโสภวันมามิหังรูปัญจะสังกานังรังมุโตติวิโสภวันมามิหัง จตุจกพุทธคุณังรังพุทโธทิเบโสปะกุบวันมามียงจตุจกมะเมตังรังพุทโธทิเบโสปะกุบวันมามียงจตุจะสังกานังรังพุทโธทิเบโสปะกุบวันมามียงอันดูจกพุทธคุณังรังพุทโธทิเบโสปะกุบวันมามียงอันดูจกสัมมิตังรังพุทโธทิเบโสปะกุบวันมามียงอันดูจะสังกานังรังพุทโธทิเบโสปะกุบวันมามียงราสูจกพุทธคุณังรังพุทโธทิเบโสปะกุบวันมามียง ระโสจะจำเมตังรังพุทโธทิปิสุมุกุวันมามิหังระโสจะสังกานังรังพุทโธทิปิสุมุกุวันมามิหังพุทธปาจะพุทธกุณรังพุทโธทิปิสุมุกุวันมามิหังพุทธปาจะจำเมตังรังพุทโธทิปิสุมุกุวันมามิหังพุทธปาจะสังกานังรังพุทโธทิปิสุมุกุวันมามิหังธรรมารมนัญจานพุทธกุณังรังพุทโธทิปิสุมุกุวันมามิหังธรรมารมนัญจานธรรมเมตังรังพุทโธทิปิสุมุกุวันมามิหัง amman remenanca tangganang rambuto tibiso bhagwan mamihan tibiso bhagwan teman tu do wicaya jarana temanu tu katolu itu nutoro pulisa tamasalati yata dewa manusanang kutu bhagwan te Sawakato pakuwata damo sandiri ko kaliko ebatiko upanayiko bajatang vetita po minyuhinti. จุปฏิปันโนภควัตุสาวกสังโฆจุปฏิปันโนภควัตุสาวกสังโฆญาญาปปันโนภควัตุสาวกสังโฆสามีจิปปันโนภควัตุสาวกสังโฆยะติตังยะตาริ ปุริสายุกาญาตาปุริสาปุกระเอตภควัตุสาวกสังโฆ อามุนายโยปาวนายโยทักขินายโยจลีกรณิโยนุตรังปุญญเกตังโลกัสสาเตหาดปริสุตานภาิสตปรุกันสัพยันตปรุกาวิมุจันเตอินทวุตมโตติยังสัพเตสัพพัตตายะบาวันตังลูกังเมตตากรุณามิตาเปกาสักเตนะ เอตสัจตุติสังปริตุอภิรติสุขังสุปฏิทุขังปฏิปุจตินภาปกังสุปินังปัฏิมนุสานังปิโยติมนุสานังปิโยติเทวตารักกันตินาจสกิววิสังวสตังวากรรมเสตุตังจิตังสมาธิยติมุกวันโนวิปัสสิตาเตสัมมุลูการังกะโลเตอุตริงปฏิวิจันตุพรมโลกุปโกเต ติทิวตัมดูตติริยังเวรังเวราทุกจิวินนกตังปุญญาพลังไม่หังสัพเพปากีปวันตุเตภวตุสัพมังกรังรักันตุสัพเทวตาสัพพุทธานสัพพธรรมานสัพสังขารุปาเวนะตุติโหนตุนิรันตรังลังบุตุติปิโสภควานมามิหัง พุทธังสรนังกัจจามิธรรมังสรนังกัจจามิสังฆังสังฆพุทโธธรรโมสังโฆนโมพุทธายาพุทธรัตนัยรัตนยานมณีนปรสีสาสุธรรมาพุทโธรโมสังโฆยะถาพุทโมนะพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆุระอักกีตานังวรังกันรังติวลีธรรมาติรัง อังวันธามิทุระตอังวันธามิตาตโยอังวันธามิสัมปันโสพุทธธรรมสังฆปูเจมิมณีตินามังรัตเนนังการังชาตังชนานังวรภูจนิยังตตาชนาสิวิตังชเนนสุพุทธพิมพัง กิรตานมามิหังนโมเมทัพพุทธานังปัญนังเมตินังตนังกรุมาพิโรเมตังกรุมาเยโสจรนังกรุลูกายโตติปังกรุยุตินรุกุณฑัญยูจนะปะโมกุมังกรุปุริสันโพสมโนตุมโนเลวะโตรัติวัตโนโตปิโตกุณสัมปโนอันโนมัตเตตนุตโมปตุโมลูกปตุนสัตตโรตุเมโตปฏิปุกโร สุชาตตสัพพลูกกุปิยตสินราสโพธัตสิการณิโกอัมมัตสิตมุนุโตสิตตุสโมโลเกติสุจวัตตังวโรปุตโตจวรโตุปุตโตวิปัสสิจานุปมุสิกิสัพพิโตอัตตเวสภูสุกัตโกอากูสันโตสัตวะหูกูนักมนุษย์นันจะหูกันสโพสิริสัมปนุกูตโมสักยะปุงกวัว จาริติมตุระนิมมาพระพุทธโยติวดานระพุจิโตอัมมากังกุศลทายังวันตามิตังสทาพุทธันมิตังอังวันตามกมามิอังพุทธนิพังสาสะโกติเทวตานังพุทธันมิตังสาธุรูปานังยิติสุกโตรังพุทโธนโมพุทธายะปตวีคงคา พระบุมเจวากมามิยังสเพปุตาสเพธรรมานสเพสังฆาพระปตาปเจกนันจยังพลังรหันตานันตเตเจนะ ระคังบันดามิสัมปโสอุทังจิตามิธรรมังจิตามิสังฆังจิตามิยมัสมิงมงุลจักวันแปดที่ประสิทธิจุมาเป็นพุกแกงแก้วเกทันมาพงกันรอรรอบรอบรอบดัวันตา ราชเสมนาคิเตสมันตาสตัสยูจนสตสาสานิอุจจารปริเกติรักันตุสุรกันตุมัสมิงมงคลจักวันแปดทิศประสิทธิจุมาเป็นกำแพงแก้วทั้งเจ็ดชั้นมาพงกันน้อมร้อมรอบของตัวนาตาราชเสมนาคิเตสมันตาสตยูจนสตสาสาน มมจารบริกติรักันตุสุรักันตุอิมัตมิมงคลจักวันเป็นทิประสิทธิจุมาเป็นแผงแก้วทั้งเจตันมาป้องกันมุมลุ่มรอบตุวนาตาราชเสมนเกเตสมันตาสัจโยชนะตัจสาสานิวปปเจกบุตรชาลบริกเตรักันตุสุรักันตุ มาสมิงหงกุณจักวันแปดทิศประสิทธิจุมมาเป็นกแผงแก้วทั้งเจ็ดชั้นอป้องกันอมร้อมรอบครอบตัวนันตาราชเสมานาเกเตสมันตาสัตยูชนสัตสาสานิสังกจารปริเกนิรักันตุตุลักันตุ สัมมาสัมพุทธัมมุตสังโฆตุรันตุสัมมาสัมพุทธัสสะพุโตธรรมสังโฆโมพุทธายังวันดามิตาปฏิติตาพุทธตาติโยตัสสานุภาเวนัสตาสุติปวันุเมกัตตาลสมันตันตาเกตาลุมานกาภิจานิวา รันติเอกเอกังจักุวาราปรมปราภูจิตานระเทเวอังบันดามิตาติโย ปัจจักังปปตันนายจุราธาจุจิรังมหากมามามิหังอังบันธามิสัมปทาบุริมาติสายสกินายปจิมายติสายตระติสายหิตมาติสายอุบมาติสายกัปนาจิริสมิปปเตมหากัสเปนะอาปิตังกุตะอุรังกตาตุตุงจิรสันมามิหัง ิสุโลภูษาภุพะอิกาวิติเตตจัตตังสุวรรณนรตตังรตนังปณีตังพุทธุรังไอเจติยังยังวันทามิสัปทาญากุธรรมังวรังตัสสาเยจนะติจนาวรังกูจิตังสังกตังมุโตเอโตปรมูทุกัง กโยหัมบะพุทธันตรายรัตนญาณมณีนปรัสติสัอาตตุตัมมาพุทโธธโมสังโฆยตาพุทโมนะพุทธปุจาธรรมปุจาสังปุจากีตานังวรังกันตังเตละสีวรีมาเตรังอังวันธามิตุระตวงวันธามิตาจิวังวันธามิสัมสุพุทธธรรมสังกฆปุเจเมมณีนามัง รัตเนนะกรังชาตังจนานังวรภูชนียานังมันวรภูชนียังสตาจนานสิวิตังจเนนะโดพุทธพิบังจิรตันมามมิหังจานาจาริติยาปาตภูตาอตุรันเฝ้าวันจิรังปฏิตาลำบากับปะเรติเวนพุูตา อุตราปิตายานมะเบียงตังวรจินาธาตุงกุมารกันสปานนรธาตุนราตาอาตโย เมจิยมาเตรุกนันตุงตเปติมาตเนเตติยังผู้จิตา นรติเวหังวันธามิตาโย ยาตาตุภูตาติรันภาอิทังตันตินติตา นันทกัปปันเตตุเร เทเวนะกุตาวรพุตธาธาตุงอิทังวันตามิ อังตังจินตุอาตุโยสุตตะกตัง อังวันตามิสัมปทาอังวันตามิตุรุโต วันตามิเจติยังตัปังตุปทา นิสุปฏิจิจังสริรตาตุมาปุจิงพุทธลูปังะกรังตะตันวันธามิพุทังภวปารตินังติโลกเกตุงติระเวกานาดังโยนุกเตโตตะกรังกิเลสังเตตุวันโพธิสิตนังอนันตังยังนัมตายนัติยาปุเรนจตตเร กัจจปันกิริเกสมนาจปุตตะเกยังระดโยนกัปเรมุญโนจปานันตังปาตลันจังมามีอันสิลสานมตุวันมาลิเกสุวรรณปปเจสมนากุเตยยนกัปเรนัมมาดายนติยาปัญจปาตวรังดานังวันทามิตุรโดอิเจวมัญจันตรยัง รัตนมัสมานมัสมานุรัตนตยังคุณญาปิสันตังวิคุรังรัตังตสานภาเวนาตันรายโยอิเมหนานาสกเลอภิปุจิเตหิติกายโกหมิอโรโกสุกิโตหสิติกิจังสิติกัมมังปิยังมมาปฏิติราโพจิโยตุสัพพาพุทธจินราชาอภิปาเลตุมังนโมพุทธายะ Yisiputyan Maharaja Tapasana Rahang Samma Samudro Mamman Yatra Yamti Vanchai Marisa Vadra Bhuva Namo Buddha Buddhang Bhujananang Echitang Emanusanang Erambang Emita Sambhudipe Manusanang Tiyo Pulisu Chitang Vandang Ematura Mabuddho Yo Devata นรภูจิตุอัมหากังกุตระตายังบันทามิตังตตาพุทธันมิตังอังบันทามิกมามิอังพุทธันมิตัง สาธุกุติเอวตานังพุทธนมิตังสาธุปานัง เอติสุกตุรังพุทโธนโมพุทธายะมามิสิงกพิมพังตุวรนณพิมังลังกาจาตังโตปาพิโตพัง สันรัปิกันตังมามิติปวราสิงโกอุตมังอัญญาโตปิเตจุจันตังกันตันจิตโตโสสกโรสกรพุทานจสาสตังสุดยันตุวัติโพสุรันนเรมายโตกรมโนัญญาพุทโธเตปัตมังพุทธพลังกังติยังอนิมันติสกังจันติยัง จังกรรมเสถังจตุทังรถนัดกรัมปัญจมังอาจปารนิโกตังจัดทั้งราจันนังตตมังมุจลินทังอังวันดามิตุระโตธรรมะสัมพุทธนราชาติจตุเกตาจตุยากันตาวรังติตังปรมาธาตุเจติยังอังวันดามิสัปปทาทุวันเจติยังปุญจยทัง วะมุริตาตุวรังรุระเอตังสาอังกุสิปุตังกัจจายโนนนานนิุปัตตาปุรังติเตนะมายังปนมามิตาตุสิรสานมามิตาวติงตาปุเลรัมมสีสาตุรมณีสริรานปปตาปุจิตาสัพเทวตานัง สัพพเทวตาเทวสัพพเทวานังตังสิลชานตาตุมุตมังอังวันรามิสัมปดามมหาโพธมาสัมพุโตภูสินรายะปุโตอาตุวิตารกังกตุวานเตตุเตสุวิเศษโตอุนิโสจตุรุตาตาอากากาตเวจัสัตตมา อาสัมปินาจตาจตตาเจสาปินาจตาติโยมันตาปัญจามวลีจามัจิมาจาจานาริกากุตกาปัญจนาริจาสัมปินาทิวิธามตา มันตาปินมุกาจามัจิมาปินจันดุรา กุตกาสาสัพมตาเอวังอาดุปมานิกามันตาตุวรรวันนา เอวังวนาปิตาติโย เอโกตุโกราชกะเอเอกรา เอโกเวชันติยาหูเอโกกปริวัตตุสมิง เอโกจาอัลกัปปะเกเอโกจารามะขามสมิง เอโกจเวตปิปะเกเอโกภเวเอมันเรเอโกจักตุลนาอันตะเก एते सम्भूतिपे पतिता पूजिता रतिवे अहं वन्दामि ताजयोतमाङ्गिपम् अचिता पुटङपि पूजयामि तमहङ्गिपचिता पुटं मे रसापि पूजयामि किपचितां पुटान् भावेन तथा सुते भवन्तु मे किपचिता पुटान् भावेन तथा महाराभो भवन्तु मे อิปจิตาพุทธานุภาเวนะตตามายโสภวัตเมตานมิตังปิกเวอนาวากาโตยังรูยังปรูปังเมนะตถากตังจิวิตาวุรุปยะอนุปกเมนะปิกเวตถากตานาสังสมุปมามาเจวา สัพพยาคาปรายันติปมาจมาเทวาปิลาภาปวันตุเมมหาปุญโยมหาราภูวปวันตุเมมิเตปามุเตพุทธามาอุโมพุทธายะวิรัตโยวิรโยกุริยะโคนะยังวิราหิตาวิรัตาสิวิรัตาสัมริตโยัพุทธสัมมานิมมะพุทธสัตวามุตัมปะเจจัมเพ็งเพ็งปะวารานุ ปัตวีกังกาปละพุมมติวังกมามัง ตะเปพุทธาตะเปธรรมาตะเปสังฆาปรปตาปเจกานันจยังพลังรันตานันจเตเจนะ ละกังพันตามิสัพพโสพุทธังอติตามิธรรมังติตามิสังฆังติตามิละกันตุสุรากันพุโตธรรมโมสังโฆนโมพุทธายะพุโตกรอบธรรมโมกรอบสังโฆกรอบ รอบโดยพุทโธธรรมโมสังโฆนโมพุทธายะอิสมตมัสเมงมุงคลจักวันแผ่นที่ประเสริฐมาจงเป็นกำแพงแก้วท่เจชั้นมาป้องกันรอมรอบรอบตัวนันตาราชเสมานเกตเตสมันตาสัตโยชนะสาสานิพุทธจารปริเกตันเจรักันทุสุรักันตุมัสเมง บุญกุลจักรวาลมันแผ่ที่ประสิทธิมาจงเป็นบังกำแพงแก้วตั้งเจ็ดชั้นมาป้องกันมาร้มรอบรอบดูวัตนาราชเสมาเกเตสมันตาสัตสัตยูจนสาสานิธรรมจารปลิเกเจรักันตุตุรักันตุมัจมิงมงคลจักวันเป็นปฏิิจุมมาเป็นแผงแก้วตั้งเจชันมาป้องกันน้ำรอมรอบรอบดูวันตา ราชเสมนกิจนิสมันตาทัตโยชนสาสานิมปเจกพุทธจารปริเกเตระกันตุสุรกันตุยิมันสมิงมงคลจักวานุึมแปดที่ประสิทธิจุมมาุึมแปงแก้วุึมเจตันมาป้องกันล้อมรอบขอบตัวนาตาราชเสมนาเกเตสมันตาทัตโยชนสาสานิ สังกจารปริเกเตระกันตุสุรกันตุ Phật trụ Tam mô Sang Cụ Nam mô Phật Đà Giang